emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara ibitik ez!

beraz ideia zen, sei emazte edo emakume berezi hartzea, eta beren, beren biziaren aipatzean, aipatzea eskualeri guziko uh, historia. Horentzat, uh, eh, gure tituluan ka hori sartu dugu, maite ka, ka dela plurala euskaraz, eta aipatzeko egunerozko emazten garantzitsua. baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lunetara. Gaur, maiteka, Euskal Herriko historia markatu duten sei emazten inguruan osatu den sorkuntza lanean jarriko dugu gure begirada. Bilboko loraldian estrenatu ondotik, Pierre Paul Bertzaitzen ekimenez sorturiko lana, ekainaren ogoita iruntan ikusi alizanen baitugu doni baneloitzuneko jaialaien. Eta gaur, joan daskon, lan honen sortzaietariko baten adierazpenekin hasi dugu emankizuna, doni baneloitzuneko herriko bestak irekiko dituen lan honen inguruko argibideak eman baitizkigut. Alaba da, Inesa de eta Katxalin Agirreren eh, bertuteaz, Mentxugal eta Emiliana Zubeldiaren eh, pasione eta desterriaz, edo eta Bizenta Mogel eta Madalena de Giberriren herriarekiko eta hizkuntzarekiko txikimenduaz, menduaz, mintzo den ikusgarri juntaz interesa gaitezen. Otoitz xu zen eta gauzen zen ies egin aretik beste bizi bat Joane, eixo Bai, igunon. Izan zineten, Bilbon? Zuen eh, lehen errepresentazioa izan zen? Bai, Bilbon eh, gomitatua izan ginen beraz apirilan, eh, Loraldia festival hortan, eta kanpo Zantzokian eman ginoen lehena, biziki belduktua ginen aintzinetik, eta lehena zen, eta ongi basatu da. Eta hor, biziki konten gira orain emaitea lehen likotzi paraldean, hemen doni baden edo parta nagusi bat baita proiektu horren eh, egiteko. Mhm. E, eh, Pierpol Bertzaitzekin eh, izan zara zu, nola baite sorkuntza lan honen atontzen? Bai, proiektu kolektibo bat da, egia da astapenean uh, Pierre Polek zuen ideia hori eta proposatu dit berarekin egitea. Niretzat lehen aldikotz uh, sartzen izolako eh, kulturar proiektu batean, nahi dut esan ko autore bezala edo antolatzeko esenaren gainean pasatzen gauzak eta beraz bai bizik interesgarria izan da elgarekin montatzea. Mhm. E, sorkuntzaren abia puntura e, eh, jo nahiko nuke, eh, aipatu baituzu, ba, asieran buru atzen dutela, Euskal Gizarte honetan emazteak duen lekuari buruz mintzatzea, eta urtik abiatu dela abixate proiektua. E, orduan, piek polberzai zuregana etorri zen, ikusgarri bat muntatzeko nahiarekin. Bai, badugu adiskidantza bat aspalditik eta betidanik bere proiektuak aipatu daut. Eta beraz hor, eh, aipatu zidan, bai, gehazela, bazela problematika bat Euskal Herrian. Eh, aski finalean, Eh, historia ikusten badugu, da aipatzen dugu, beti aipatzen dira gizonak. Eh? Elizako gizonak, idazlariak, kultur gizonak, eta bar, eta bar, eta finalki emazteak guti aipatzen dira, gure historia eh, aipatzen denean. Eta beraz, eh, berak bazuen proiektu hori beriz oroitarazteko nola gure gizartean emazteak garantzitsuak diren, bai egunerozko bizian, eta bai ere emakume batzuek e, ukandute bizi berezi bat. Eta beraz, ideia zen, sei emazte edo emakume emakume berezi hartzea eta beren, beren biziaren aipatzean aipatzea eskualeri guziko uh, historia. Horentzat uh, eh, gure tituluan K hori sartu dugu, maite K.K. dela plurala euskaraz eta aipatzeko egunerozko emazten garantzitsua. sei emazte izen handikoak eta bere berain alorrean eh, ba, bidea beratxe izan zutenak ere. Bai, egia da hor bat dira Uh, emazte batzuk ezagunak dira, Katialin gire, Ines Agasem, eta beste batzuk gutiago ezagunak dira, bada pintratzaile bat, bada autore bat, bada musika emazte bat, Emiliana ez ubehabedlia, ukan duena bizi oso osoa aberats bat, piano egiten zuen, eta beraz bai, gure, gure gizartean historia ere aberats da, uh, olako pertsonaietaz, eta beraz maitekaren sede bat da emazte horien aipatzea, baina olerki edo artistiko manera batez. Mm Hau da, omentzen dituzu emazte hauek etzare zarete berain biografian zentratzen. Bai, hori da, eh? ez du bate izan nahi egin didaktiko ikuskizun bat, ez da sedea, hor etoriko den jendea eta ez da joango eh, emazten biografiak iran, baina da adieraztea artistikoki, poetiko adierazpen batek iran emazten horien eh, bizia. Esan dugu astapen batean, dantza, e, kantua eta musika uztartzen dituzuela ikusgarri untan, eta hor e, azpimarratzeko bada, adibidez kukai dantza taldearen e, laguntza izan duzuela, e, ba, lanunen burutzeko, baita ere musika alorren josan goikotxea, hor izan duzue ondoan, maio jenar bat, gero bertxulariak ere hor ditugu, Maia Isarasua eta Maialen Artzaiuz, eh, nola izan da enkontru hori eta nola eramana izan da lana? Ba, da hori nuen esaten astapenean, lan hori da egiazko lan kolektibo bat, eta aipatzen dituzun jende horiek izan dira oso garantiesoak, eta berak ere eh, sorkuntza hori egin dute nahi bat duzu. du, bere jakintza, bere esentsibitatea ikilan, eta bai beraz, emeki emeki eh, taldea sortu dugu, astapenetik josan goikoetxa sartu da, eta bere musikarekin asko ekarten du ikuskizun hortan. E, lan hori ere polita izan da kukai dantza taldearekin, bada Maia da, ere eneko jila, eh, ba, biak koregrafoak dira, eta beraz, berak ere ukandute dantzaldetik interpretazio bat, eh, emazte horien bizitik partitzez, eh, eta gero, bai, badira, izan dira ezagutza bereziak, bertsurariak hor dira, beraz, Madi eta Madiaren, guretzat bizik importanta zen eh, izan dadin bertsuraritza aurkeztua ikuskizunan, zer, zer gatik, zenta bertsuraritzan ere eh, emazteak eh, dura guti sortu dira, eta beraz, nahi, nahi genuen erakutsi nola disiplina hortan ere beren importentzia. Eh? Uh, eh, Madi hoien hart ez, da, ez dago izango taulen gainan, baina egin dugu eh, ikusentzun sorkuntza bat berarekin, oso interesgarria, hor maureko zinema gelan grabatu ginoen eta pasatu dugu egun oso oso goso bat. Eta beraz bai da nasketa edo indar eh, desberdinen bilduma uh, maitekaren barnean. Mhm. bat pertsona izango zarete holtza gainean? taulen gainan izango dira berogei pertsona, uh, bai da, bada beraz koro bat, abesu batza hor, badira hogeita bi pertsona, badira zazpi solista, badara sortzi dantzari eta bost e, musikari. Mhm. Eta hiru atal ezberdin izango ditu, ikuskizun honek? Bai, pixkat antolatua da hiru atalen inguruan, atal bakotsak ezten ditu bi, bi emazte, bi emakume, eta nahi izan ditugu ere atal lan landu emazte horien balore nagusi batzu, eta horren inguruan egin lan artistikoa. Mhm ba erran bezala edo eh? ni banelo itzunen lehen aldiz eh, ikusi ahal izango dugu eh, eta gero ere zenuako bira izango duzue. e, doni banelo nora joateko asmo Gero uh, irailan astapenean, iru eta laua izango gira donapaleun. Gero irailaren hogeita lauean baionan, maulen eh, izanen gira uh, eh, azaruaren, eh, ez abenduaren amajean, eta azaruaren hogeita zazpian donostin, donosti bine amasei uh, programan sartzen gira. Da, mil esker. Zure, mil esker. ba, maiteka lanaren ikusteko gogoan hartu. Doni baneloitzunen izango laitzor itzordu ekainaren ogoita iruan iluntzeko behatzi terdietan. Jaialaien izanen da, zita eta sartzea doainik duzu gainera. Kultur Alea Zerbait nahi dizut baina nola Ba, Euskal musika gintzatik datorkigun berri batekin segituko dugorain eta talde musika talde bat eta zintesatuko gara. Izerberg izeneko taldeak Usurbilgo musika taldeak eh, bere azken lana plazaratuko baitu asteotan ala, lehen itzordua Usurbilen berean ematen digute ekainaren amazazpian gaztetxean dute beraien azken usta eskeneko zazpikantuz osaturiko bilduma hain zuzen ere. Lurrik ez begibistan izeneko lanarekin baita biltzazken aldean.